kubona mwatuye kumviza radio isanganiro ndaramukije inshuti bagenzi kaze murano makuru muri migwi kirundi avugwa kuruno murango mugiye gushirizwa na Jean Marie Mayonga Alphonse Kubwimana ari muhinga bw'ivyuma ingingo nkuru nkuru ziyagize abagendesha imiduga yunguruza abantu mu gisagara cya bujumbura bamwe bamwe bavuga ko igitoro cyo mu bwoko bwa essence kitaboneka mu gihe igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu bakironka ku bwinshi murajya kubyumva murano ano makuru bagasaba ko icyo gitoro cy'ubwo bwoko bundi gishobora kuboneka naco abagabo babiri harimo mukuru mutumba mugara ni muri komine n'intara ya rumonge barahanywe na senari nkuru y'igihugu ya rumonge aho bahanishije ihadabu yo gutanga amafaranga ari hagati y'ibihumbi amajana abiri n'ibihumbi amajana by'amarundi kandi imvo bagiriwe n'icaha c'ubusuma mu matora y'abahuza ku mutumba mugara navyo nitwaye bateguriye na mu ntara ya Ngozi havugwa abagabo babiri baraye bishwe n'abakenyezi babo imvo ngo nukutumvikana mu ijanye no gutunganya ivyo mu rugo mu ijanye n'imvugo iremesha umuhingo no musaja kutubwira ibintu bikuru bituma abantu Ano makuru tuyaremijanye n'ivyo kwiyunguruza aho bamwe mu bagendesha imiduga yunguruza abantu mu gisagara ca bavuga ko igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu kiboneka ugeranije no mu minsi heze mu gihe cyo mu bwoko bwa essence bikigoye kukironka bigatuma baguma batonda imirongo ku ma station agitanga abaganire na radio isanganiro kuri uyu wa gatatu bagasaba ababijejwe guhagurukira ikibazo cikena y'igitoro cyo mu bwoko bwa essence ni nyuma y'indwi zibiri ishiramwe Regidezo rimenyesheje ko ryinjije igitoro tubakurikire ubuye umuntu yashima imana ko bimeze kuko bisumba ko byahora bimeze eh, sase ntitaraboneka neza nk'ubu hari n'imodoka zigitonze ku masitasiyo zitaranka zose n'ahandi amazutu ni sawa pe ngo icyo twasaba ni uko nk'abashobora gushyira imbere mwashobora kudushyikira imbere mukatuvugira kugira ngo igitoro kiguma kiboneka neza ku masitasiyo igatanga ku masitasiyo yose abishoboye gutanga kugira umunyagihugu aho ageze hose ashobore kuronka igitoro imirimo yiwe ibandanye kugenda neza twebwe nk'ubu kweje wo mari twari twarose ibitoro dutonze ku murongo no kose nk'izi sitasiyo zose zaha muri mukaza nizo zama ziba zifise ingorane y'ibitoro cyane kubera hatemberera imodoka nyinshi none rero nibafate ibitoro nibabishire mu masitasiyo yose hanyuma rero tubone kunywesha nk'ubu kiramutse aho bagisutse barakwiye kuca batubwira amaritiro basutse kugira umuntu ntatondera ubusa atonda azi yuko aza kunywesha ibitoro kuko ugiye gutonda upfa kubona ahandi abandi batonze ati reka mve gutonda nanje ukegera imbere hari igihe uza usanga n'icyo gitoro kitaza kuza ikibazo cy'ibitoro ni kubera ikibazo bagitanze ku masitasiyo Tuki mujanye n'ivy'igitoro amastasyo abiri atanga ibitoro harimo yitwa Mutama wirizo mu gisagara ca Gitega zugawe n'ikigo BBN kubera ko basanze batanga igitoro kidakwiye hari mu rugendo rwakozwe n'ico kigo igitega kuri uyu wa kabiri bishikizwa na Jean Bosco Buzokoro arongoye laboratoire d'Ogenie Civile mu kigo c'igihugu kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN akamenyesha ko iminzane mito mito idapimiye ikwiye ica ikugwa ku isoko tumukurikire umunsi rero turamutse tuza kuraba ingene badandaza badandaza bakoresheje iminzani yuko iminzani bakoresha itiba abenegihugu uvuga ko umunyagihugu agusabye ibiro bitanu vy'umuceri mwa bitanu nyene bivana rero n'ico ikagusaba ikindi twazindutse dukora kuraba ry'amasitasiyo batanga igitoro eh, kuko amatwe dusumira tumaze iminsi twumva abantu hirya no hino bidoga twazitoye ko akanenge gatoya kandi izo rero twabigize dufatanyije n'abajeje intwaro twari kumwe n'umuhanuzi wa buramatari yajejwe iterambere ibyo ni ukuvuga ko twe rero ku mugaragaro kubera abenegihugu babona azize intwaro ariho bari rero ni ukuvuga yuko uwo muntu yiba igitoro canke atanga kidakwiye atobesha ngo bebere cyangwa ubushikiranganji bw'ubudandaji bamutamake umugongo kuko intwaro niyo yariri cyane cane ku minzane idakwije ikura ku isoko kuko iminzane ubu gushira munsi ibyo bita amafedo verification uwo mwaka ni kuri gusa zumvikana yuko umunzani udakwije tuwuhana ikindi gihano tukura ku isoko keca urya mutoya kuko ujya kenshi ntibawukora iyo upfuye wapfuye uba rero tubaranya wiba tukura ku isoko kugira ngo abindi gihugu bashorere ku minzande imeze neza ikomeye kandi turashaka ko na tokora nese ko BBN ku ma station usanze station itanga ibidakwiye biri impande ivyo twemera twabaca amande ayo mande nyiri sitasiyo akanayasinyira kandi akayasinyira abajeje intwaro babona Kuri munsi wa gatatu hakaba hari iyindi sitasiyo yugawe izwi ku izina rya Zuberi iyo nayo ikaba musinzira ni mu ntara ya Gitega nyene mu amakuru yacu arabandanya. Isanganiro inama isumba ingimba mujanye n'ubutungane ku isaha zitandatu zirenze ku minota 33 abagabo babiri harimo mukuru mutumba mugara muri komini intara ya Rumonge barahanywe na Senari nkuru y'igihugu ya Rumonge gutanga ihadabu y'amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi majana n'ibihumbi majana hari mu rubanza rw'ikibiriraho rwashashe muri yo Senari ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri bompi uko ari babiri bagiriwe n'icaha c'ubusuma mu matora y'abahuza yo kuri uyu mutumba kuri uyu wa mbere ugira gatatu yari yitwariwe mu rugo busuma nawe arezwa babiri baburanye bemera icaha bakazofungwa umwaka hamwe batoriha iryo hadabu nk'uko iyo sentare yabishinze mu by'umutekano mu ntarangozi abagabo babiri bo ku mitumba itandukanye ya komine ruhororo mu ntarangozi barishwe n'abakenyezi babo kuri uyu wa kabiri ukutumvikana mu gutunganya urugo nivyo biri inyuma y'ubwo bwicanyi mu gipolisi no mu ntwaro bagasaba abubakanye kwitura inzego zitandukanye ngo zibumvikanishe hakwiyanira aponere muzagara umwe muri abo bagabo Jedone niyo nizeye yaba mu ikambi y'abateshe izabo ya Ruhororo inkuru iva mu babanyi zikanemezwa n'igipolisi ikanabajejwe intwaro zivuga ko uwo mugabo n'umukenyezi wiwe Fidela Kwizera batumvikana ku byerekeye ingene bokoresha itunga ry'umuryango niho uwo mukenyezi yabanza gusororera umugabo wiwe baruhimvye aca mucumita imbugita aca aritaba Imana uwa kabiri yishwe uwo munsi nyene ni kanyoni Andrea wo kumutumba gitanga muri iyo komine nyene nawe nyene ngo bari babanye nabi n'umukenyezi wiwe Maria nizigiyimana bapfa umwana umugabo atemera ko ari uwiwe ko ngo yavuye hanze y'igihugu asanga uwo mukenyezi yibungenze inkuru zivaho ku ruhororo mu ntwaro mu gipolisi zivuga ko uwo mugabo yishwe n'uwo mukenyezi bamukoraniye n'abigeme biwe babiri abo bose bagirizwa ubwo bwicanyi bari mu minwe y'igipolisi cy'inyamiramabi mu bakoregwe idosi Mamerite Birukundi arongoye komine Ruhororo agasaba bubakanye kwitura inzego zibarongoye ngo zibumvikanishe ku bibazo bafise hakwihanira ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro Aponere Mozagara turagushimiye tuve mu ntara ngozi dukubitire mu ntara rumonge mu je nyirindero aho abigisha bimuriwe gukorera handi bavuye aho bari basanzwe bakorera bavuga yuko bitaboroheye mu gihe aho bakuwe ngo hacasubirizwa n'abandi bagasaba yuko botunganirizwa reka Jean Pierre Misago atubwira iyo nkuru bamwe mu bigisha bari ku biro by'umuyobozi w'ikomine y'indero ya rumonge mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu hahejejwe kumanikwa amashuri mashasha barungitswe gukorera ko mu nyuma yo guhagarika by'imfatakibanza gukora ku mashuri yose cyangwa bimwe mu bisata byayo bahora bakorera ko bari bumiwe abo n'abasanze barungitswe gukorera kure y'aho bahora bakorera abagize icyo bashikiriza batemeye kuvugira ku byuma bifata amajwi bavuga ko bigoye gutahura ingana umwigisha yo kugwa mu karere yahora akoreramo rezo sikorere mu gifaransa akarungikwa gukorera ku birometero bya baba mirongo ine kandi muri ako karere hari bashyashya bahazanywe mu kigwa kimwe basaba ko ibyo bise kunaniza umwigisha mu kazi kiwe byosubirwamo ku neza y'akazi kuri icyo kibazo remi ndekengurukiye umuyobozi ajejwe indero muri komine rumonge yishyura ko ari igikorwa cyakozwe ngo abigisha bakoreshwe neza akaba ari ibizokwigirwa mu nama y'urwo runani yo mu misi ya vuba mu nyuma yo guhagarika by'imfatakibanza amashuri yose cyangwa bimwe mu bisata byayo ku mashuri hafi ijana yo mu ntara y'intero ya rumonge abigisha amajana atatu na cumi n'icyenda nibo babwirizwa gushigwa ahandi nk'uko mu runani kose sona mu rumonge babivuga jean Pierre misago mu rumonge radiyo y'isanganiro jean Pierre misago turagushimiye inama nshinga y'u Burundi iriko itora amazina y'abashingamateka bagiye guserukira igihugu cy'uburundi mu nama nshingamateka ya afurika y'ubuseruko eyala ubu amazina y'abashingamateka bagera kuri batandatu bava mu mugambwe sendede fdd bakaba bamaze gushyirwa muri abo hakaba harimo dr sayidi kibeya joseph ntakarutimana ubu bakaba bari kubatora abo mugambwe iprona aho hatorwa umwe gusa bikaba bitekanye bitegekanijwe ko hatogwa n'userukira umugambwe seneri n'uwundi aserukira abatwa vuga imvugo iremesha ibibazo by'ubuzima abantu babamwo birashobora gutuma biyumvirana nabi na cyane iyo atanyishu yavyo iboneka umwigisha wa kaminuza Asher Niyonizigiye akaba n'umuhinga mwijanye n'uburongozi bwiza avuga ko mukurondera kurondera insiguro y'icabiteye bituma abantu batanako umwikomo bakanagirizanya kubera ko bamwe babafise bafise ivyo abandi bataronka nayo ahandi ngo iyo atamugumva ko ukumiriwe mujanye n'amahirwe bagahurira mu bisata biba bibateza imbere ntibaronka umwanya wo kwiyumvira ibibatandukanya imvugo iremesha na Francine ndiyo kubwayo abantu iyo bariko bararondera insiguro y'ivyatumye babaho mu buzima bugoye akenshi bibatera imitima mibi ni naho rimwe rimwe bijana abo bantu kuvuga nabi umuhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza ashera niyo nizigiye asigura ko bishobora gutuma habaho n'imvugo zifatiye ku macakubiri y'ubwoko n'igihe abantu batabona imbere batabona akazoza batabona izo ngorane ubwo bukene burenze ingene bazobuvamo iyo batabona umuco imbere bakabona nta byizigiro naho nyine harashobora kuzamo agatima ko gutana kw'ibiraki kurondera abo bobitako bimwe bita bouc émissaire mu gifaransa bivanye n'akahise kabo biroroshye yuko imvugo zifatiye ku macakubiri y'ubwoko zishobora guca zinjiriramwo zikaza nk'umuti w'uko kuzazanirwa uwo muhinga aratanga uburorero buvyerekana afatiye kuri kahise k'igihugu hariho ibihe abantu batashoboye kuja mu mashuri nk'uko bategerezwa bigaca bituma bataronka ubuzi mu nyuma mugabo ugasanga ivyo biriko birafata umugwi umwe cyane kurusha iyindi migwi hanyuma rero bishyitse ubuzima bukagorana cyane ubuzima bukabura abaronse amahirwe yo kwiga barabangukirwa no kuburonka kumbure kurusha abataronse ayo mahirwe hanyuma bageze aho babaza igituma badafise ubuzi igituma ubuzima bubagoye niho bashobora kuzamo iciyumviro kivuga ko turiko tubura ubuzi uyu munsi kubera akarenganyo kakozwe mu myaka yarenganye kumbure bataranavuka ariko aho kumva ko ari amakosa yakozwe muri kahise kandi yakozwe n'abantu bashobora kuba batakinahari bagaca bumva ko ayo makosa yokwikorerwa n'urunganwe rwabo nyene rwo muri ubwo bwoko ashira niyo nizigiye avuga ariko ko y’imigu y'abantu yose ifise amahirwe amwe mu buzima bw'igihugu ibana yumvikana gusa gusanga abo bantu muri iyo migwi yabo itandukanye bahurira mu bikorwa vya misi yose nimba ari abadandaza bariko barakora bariko baratera imbere uko kuntu bariko barabona kazoza bariko barabona imbere ingene hasa biratuma batiyumvira ibibatandukanye iyo abantu basanzwe bafise ukuntu nyene batemerana hakagira akantu kaduka biroroshye cyane ko baca basubiranamo mugabo iyo abantu babona bari ko barubaka ibintu hamwe reka dufate nk'akarorero nk'ayo makoperative ariko arashyirwaho mu gihugu iyo ariko arashyirwaho ntajamwo abantu b'uruhande rumwe gusa mu bijyanye n'ubwoko bivanye n'abantu bari muri ako karere n'ukuntu basanzwe biyumvanamo barashobora gushyira ingufu hamwe bagakorera hamwe iyo koperative niyatera imbere bakabona bari ko barungukira hamwe biragoye yuko biyumvira ivy'ukwangana mu buzima bugoye abantu barashobora kubana badacanamwo yamara rero ngo bisaba ko bene vyo bashira inguvu ku kurondera umuti gusumba kurondera uwabiteye uko uronse uwabiteye ucumenga uremerewe kumwitwaza mu gusigura ivyo bintu urimwo naho ataco wakoze kuko abantu bose baciye mu bihe nk'ivyo baca bama bariko barajyana abandi bafise uruhare runini cane n'abantu b'abarongozi n'abantu baba bafise influence ijambo bavuga muri uwo mwanya rirafise ingaruka nziza canke mbi bivanye n'ingene babivuze abarongozi nabo bakwiye kuvuga bati ivyabaye vyarabaye bishobora kuba ari navyo mugabo ni gute twokwirinda ntibitwononere kazoza kacu bagaca bafasha ba bantu kwiyumvirira hamwe ibi bintu turimwo twobivamwo gute bagashira ingufu ku kwiyumvira ico bokora kugira ngo kazoza ntigase na kubu ikindi gihambaye no kwiyo migwi ironderera hamwe ibibateza imbere atawugiye ku ruhande indongozi nazo zihamagarirwa gutanga ubutumwa bw'ingene kazoza keza bogashikako Francine ndiyo kugayo turagushimiye akaba ari ntunga duce dusozera ko amakuru tureko turabashikiriza kuri uno murango nkabansuye kwashimira mwebwe mwese mwateze amatwi ariko kubadufatiye mu nzira mu nkundire suri ndabibutsenga inkuru nkuru zari ziyagitse mwumvise ko abagendesha imiduga yunguruza abantu mu gisagara cya bujumbura bamwe bamwe bavuga ko igitoro cy'ubwoko bwa essence kitaboneka mu gihe cyo mu bwoko bwa mazutu ku masitasiyo amwe amwe kiboneka bagasaba yuko n'icyo cya essence nacyo nyine bokironka nayo abagabo babiri harimo umukuru w'umutumba mugara ni muri komini ntara ya rumonge barahanywe na sentare nkuru y'igihugu ya rumonge aho ihadabu y'amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi amajana abiri n'ibihumbi amajana atanu imvo bakabageraho n'icyaha cy'ubusuma gutuma mu matora y'abahuza ku mugara na munarangozi ntarangozi mwumvise ko abagabo babiri aribo bishwe n'abakenyezi babo